سوره مبارکه الف لام میم از سجده را میخانی مناسبت این سوره را خدمت شما عرض کنم این سوره را سوره از سجده میگویند چون سجده تلاوت در این سوره هست از سوره فرقان از تبارک الذی نزل الفرقان گرفته تا سوره لقمان موضوع همه این سوره ها این بود که بغیر از الله هیچ برکات دهنده ای نیست لذا کسی را در حاجات نخانید فریاد نزنید و فقط خدا را بخانید بعضی از مشرکان چی میگفتند میگفتند که خب تسلیم میکنیم که اینها نمیتونن کاری بکنند خدایان ولی شفاعت ما را میتونن بکنند سفارش ما را میکنند هاولای شفاعون عند الله اینا را چرا ما صدا میزنیم چرا عبادت میکنیم چرا برایشون گوسفند میکشیم نظر و نیاز میدیم چون شفاعت ما را پیش خدا میکنند سفارش ما را میکنند همین بسه حالا در سوره سجده میخوانیم که در محضر الله شفیع غالبی هم وجود ندارد اقسام شفاعت را قبلا شما خدمت شما خواندم چنین شفیعی که غالب بشه و الله عزوجل گرفتار محبت او بشه العیاذ بالله یا از قهر و از غلبش بترسه و شفاعتش را قبول بکنه چنین شفاعتی در محضر الله نیست لذا در این سوره همین میخوانیم که ما لکم من دونه من ولی ولا شفی همونطور که کارساز و مشکل کشای شما نیستن این خدایان غیر الله همچنین شفی غالب هم نیستند هیچ کسی در محضر الله چنان جایگاهی نداره که خدا از او بیم داشته باشه و شفاعتش را بپذیرد چرا شفاعت بالاذن هست بالاذن صورتش را خواندین خدا تعالی خودش به بندگان تکریم میکند ای بندگان شما بیایید شهدا علما انبیا صالحان هر یکی بیایید این لیستی را بدید تمام ببخشم خودش اجازه میده اذا الله میفرماید الف از مقطعات است تنزیل الكتاب لا ریب فی این مقدمه هست تدریجا نازل فرموده کتاب را آهسته آهسته نزول کتاب از جانب الله است اون کتابی که لا ریب فی شکی در اون کتاب نیست از چه جهت شک نیست خب خیلی مشرکین شک کردند از این جهت شک نیست که من رب العالمین از جانب رب عالمیان هست تو این شک نیست یعنی در واقع و در نفس الامر شک نیست اما در ادامه الله تعالی توبیخ می فرماید سرزنش می کند ام یقولون افترا بل یقولون افترا بجای اینکه قرآن را تسلیم بکنن تسلیم بشن در مقابل قرآن بلکه اونها میگن افتراه علیه بالله پیغمبر از خود ایجاد کرده از خود درستش کرده از خود ساخته و بافته الله تعالی میفرمه بل هو الحق جوابش میده این پیغمبر ما از خود درست نکرده بل هو الحق بلکه این یک واقعیتی از جانب الله است الحق من رب حق است از جانب رب چرا خداوند این را قرآن را نازل کرده لتنذر قوما ما اتاهم تاکه ای محمد بترسانی قومی را که ما اتاهم من نذیر من قبل قبل از شما هیچ پیامبری هیچ ترسانندهی برای اونها مبعوث نشد لعلهم یهتدون تا اینکه اینها هدایت بشند به مسیر هدایت بیایند ببینید بعد از سیدنا اسماعیل علیه السلام معلوم میشه برای اهل مکه هیچ پیامبری فرستاده نشد ما اتاهم من نذیر من قبلک در طول این زمان برای اقوام دیگر بالخصوص برای بنی اسرائیل همیش پیامبر می اما برای این قوم نیامد آخرین پیامبر برای در این قوم مبعوث شد اما بعضا مخصوص اونها نبود برای عالمین بود خب باز هم الله تعالی همونطوری که شما سوره های مکی را تا به حال هم اینم سوره مکی هست 75 سوره است آشنا هستی با شیوه سوره های مکی که بیشتر در سوره های مکی دلائلی هست یا بر اثبات توحید یا بر اثبات قیامت یا بر اثبات رسالت سه اصل دین توحید نبوت معاد لذا الله تعالی اینجا هم دلائل را بیان می فرماید گرچه این دلائل به نظر شما چی هستند تکراری هستند اما الله عزوجل هدفش اینه که مسئله در قلب جا بگیرد بار بار اما در هر دلیلی باز تعبیر فرق میکنه و نوع القای دلیل فرق میکنه اینجا الله تعالی درباره خلق آسمان ها و زمین الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما الله آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را و ما بینشان را فی ستت ایام در مقدار شش روز این را قبلا تفسیر کردم تکرارش نمی کنم ثم استوى على العرش سپس خداوند عز وجل بر عرش مستوی شد بر عرش قرار گرفت ببینید بر عرش این مسئله را هم قبلا خدمت شما توضیح دادم امروز فقط یک نکته اضافه می کنم گرچه یک بار این نکته را گفته بودم ولی شاید فراموش کردید که ما معتقدیم که این اولا آیه از متشابهات است الله اعلم به مرادهی بر عرش نشستن چطور الله بهتر میدونه اما همین قد میدونیم که عرش کنایه از تخت شاهی از تخت پادشاهی است ثم استوى على العرش معنیش اینه که بعدا خدای عزوجل بر عالم حکومت فرمود تصرفات فرمود و اداره فرمود مدیریت کرد دنیا را بر تخت نشستن به همین معنا شاید الان خداوند به معنی حقیقی هم عرش دارد اما خیلی در دنیا میگیم فلانی فوت کرد پسرش به تخت نشست به تخت نشست شاید اصلا تختی داشته نباشد در گذشته پادشاهان تخت داشتن می امروز لازم نیسته رئیس جمهور شاید روی یک صندلی میشینه روی یک مبل میشینه مثل قدیم تختی اصلا تختی هم نباشد ولی همین که پادشاه شد میگم بر تخت نشست پس بر تخت نشستن کنایه از از پادشاهیه و اونطوری که بعضی معتقدند که خداوند بر روی تخت نشسته و ما این را خدمت شما عرض کنیم که ببینید خداوند خالقه زمان و مکان مخلوق است زمان و مکان چی است؟ مخلوق است خالق نمیتونه تو, تو مخلوق قرار بگیره عرش مخلوق خداست عرش را خدا آفریده چطور خداوند روی عرش نشسته خب قبل از اینکه عرش را خدا درست کند اون وقت کجا بود بحث اینه که خدا را طوری وصف کنید که خدا را بر مخلوق و در مخلوق جا ندید مخلوق را نه زمانی برای خدا قرار بدید نه مکانی برای خدا قرار بدید خدای عزوجل از زمان و مکان مبراست این بحثا را علمای کلام بیان میفرمایند اینا را هر که نمیفهمه به همین خاطر ما زیاد کش نمیدیم اینها را پس زمان مخلوقه مکان مخلوقه الله خالقه خالق در مخلوق قرار گیرد و الا اگر در مخلوق قرار بگیرد قبل از پیدا شدن این عرش جایش کجا بود لذا الله تعالی میفرماید که ثم استوى على العرش ما میگیم کنایه از این است که بعد از اینکه آسمان و زمین را خدا آفرید مدیریتشون کرد چیکار کرد؟ مدیریت پادشاهی به معنی مدیریت مالکم من دونه من ولی ولا شفیع این محل مقصودی سوره هست مالکم من دونه نیست برای شما بجز الله من ولی هیچ حامیه هیچ مشکل گشایی ولا شفین هیچ سفارش کننده هیچ کسی نیست که در دربار الله شفیع غالب بشه افلا تتذکرون آیا شما پند نمیگیرید ای بندگان غیر الله ایها العابدون لغیر الله ابن کثیر گفته شما پند نمیگیری شما رفتی غیر خدا را عبادت میکنید در حالی که غیر خدا حتی جرأت سفارش کردن ندارد جرأت شفاعت ندارد چرا شما غیر الله را عبادت میکنید اللهی که هیچ گوشه ای نیست که اون را به کسی دیگه سپرده باشه یدبر الامر تمام امور را تدبیر می کند تصرف می کند مدیریت می کند من السماء الى الارض از آسمان گرفته تا زمین ببینید این آیه من میتونم بگم که ضد تمام اهل خرافات است اهل خرافات چه اعتقاد دارند میگویند که اولیاء وقتی که میمیرند ارواحشون میره با ارواح فرشتگان همراه میشه خدای تعالی امور را به اونها میسپاره امور رزق روزی مردم امور شفاعت و تندرستی مردم امور دنیای مردم مادیات مردم به مردم پول بدن به مردم فرزند بدن به مردم سلامتی بدن خداوند میفرماید از آسمان تا زمین همه را من خودم تدبیر میکنم به کی دادم من آخه کسی که برای غیر خدا وقتی که تدبیر و تصرف را ثابت میکنن نباید دلیل داشته باشیم به قول آلوسی وقتی میگیم دلیلتون چیه میگه ثبت ذالک بالکشف از کشف معلوم شده این چه دلیلی هست و همچنین این آیه بر علیه مشرکین مکه هست مشرکین مکه معتقد بودن خداوند تقسیم کرده بارانها را به یکی از معبودان داده رزق و روزی را به یکی داده شفا از مریضی را به یکی داده اونا برای هر حاجتی چرا ها زیاد بودن برای هر حاجتی یک بت را میخواستن میخواندند اگر شفای مریضی میخواسته میگفته این مخصوص همینطور بعضی زیارت ها را میگن مخصوص فلج اون فلان زیارت اونجا برو بغلت خوب میشه مردم میرفتن در گذشته این ارز کنم که نزدیک زابل یک زیارتی بود مردم همیشه میرفتن تو خاک ها میغلطیدن میگفتن اینجا برای خیلی مریضی ها غلطیدن تو این خاک خوبه بعضی ها مردم میگه این برای مریضی خوبه اگر دنیا میخوای رزق میخوای فلان زیارت اگر اولاد میخوای فلان تجربه شده فلان جا برو همینطور مشرکین اعتقاد داشتن که هر یکی از اینها از این معبودان برای یک کاری هست باران به دست یکیه رزق روزی به دست یکیه شفا از مریضی به دست یکیه نمیدونم اولاد به دست یکیه این الله تعالی میفهم دست هیچ کس نیست یدبر الامر من السماء الى الارض از آسمان گرفته تا زمین همه امور را او مدیریت میکند همه امور را اون تدبیر میکند ثم یعرج الیه سپس عروج میکند کند به سوی او همه امور فی یوم در روزی که کان مقداره الف سنت مما تعدون مقدار اون روز هزار سال است از اون سالهایی که شما حساب میکنید اینم تفسیر از گذشته که هزار سال یا پنجاه هزار سال در آیه دیگه آمده به اعتبار احوال متفاوت است ذالک عالم الغیب والشهاده این خالق این مدیر این مدبر ذاتی هست که داننده غیب و شهادت است یعنی از مخفیات شما هم میداند از ما حضر شما هم میداند از اون چیزهایی که پنهان کردید هم میداند از اون چیزهایی که ظاهر و عیان هستند هم میداند عالم الغیب و الشهاده العزیز الرحیم این ذات ذاتی است که هم غالب است و هم مهربان است الذي احسن كل شيء خلقه الله فرماید اون ذاتی است که زیبا قرار داده هر چیزی را که آفریده هر چیزی را که خدا آفریده واقعا زیبا قرارش داده همین انسان را ببین این جای ایراد ندارد کی میتونه پیشنهادی بده که نه این انسان از این بهتر میتونست به این شکل باشه که بینیش فلان جا باشد سرش دهانش چشمش نه به زیباترین درخت ها را به زیباترین وجه آسمان را به زیباترین وجه چه زیبایی دارد این ستاره ها را ما را زمین را هر چیز را کوه را الله تعالی آفریده هر چیزی که آفریده احسن خلقه احسن کل شيء زیبا قرار داده هر چیزی که آفریده و بدا خلق الانسان من طین اما مرحله پیدایش انسان را بیان می و بدع خلق الانسان من طین آغاز فرمود آفرینش انسان را از گل انسان را از گل آفرید ثم جعل نسله سپس قرار دار نسل انسان را یعنی ادامه نسل انسانیت را من سلالت از خلاصه از آب مهین بی ارزش یعنی یک از آب بی ارزش یک مختصر یک خلاصه یک لب گرفته شد ثم سواه سپس این انسان را برابر قرار داد در رحم مادر و بعد از اینکه چند مرحله گذشت و نفخ فیه من روحه از روح خودش یعنی روحی که خودش خلق کرده روحی که از جانب الله است از اون روح در او دمید و جعل لکم السمع تا اینجا سیغه های غایب بود الان التفات از غیبت به خطاب این ببین کلام را چکار میکند زیباتر میکند و جعل لکم السمع والابصار والافئده قرار داد الله برای شما گوش را چشم را قلب را همه اینها را هر یکی از اینها سبحان الله چه منافعی دارد منافعش را میخواد بفهمی برو اونی را ببین که گوش ندارد اونی را ببین که چشم ندارد لذا الله می فرمای و جعل لكم السمع والابصار والافئده برای شنیدن شما گوش قرار داد برای دیدن شما چشم قرار داد برای درک و فهمیدن شما قلب و دل به شما داد اما شما انسان ها قلیلا ما تشکرون بسیار اندک است اون که شکر میکنید کم شکر گذارید شما شکر خدا را با این نعمت هایی که خدا به شما داده ندارید و یکی دیگر از بزرگترین ناشاکری ها و کفران انسان اصلا آخرت را انکار می کند و قالو اذا ضللنا فی الارض میگویند هم آیا هر وقتی که ما گم شدیم در زمین در زمین وقتی انسان دفن بشه دیگه تمام میشه تمام اجزاش خاک میشه گم میشه اذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید آیا ما در پیدایش جدیدی خواهیم بود الله میفرماید با این حرفش و با این کفرگویش دار قیامت را انکار میکنه بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکه در واقع این انسان ها نسبت به ملاقات ربشان کافر و منکر هستند الله میفرم بله خلق میشی قل یتوفاکم بگو جان شما را میگیرد روح شما را میگیرد ملک الموت فرشته موت اون فرشته که الذی وکل بکم اون فرشته که سپرده شده برای شما تعیین شده که جان شما را بگیرد ثم الى ربکم ترجعون سپس به سوی ربتان شما برگردانده می شوید سبحان الله انسان وقتی که تا اینجا بحث توحید بود و بعد از توحید قیامت حالا احوال بعد از قیامت الله تعالی می فرماید که همین مجرمی که الان با این قلدری انکار میکنه میگه ایزا فللنا فی الارض ما تو زمین محو بشیم نابود بشیم از بین بریم خاک و خاکستر بشیم چطور دوباره زنده میشیم الله میفرمه همین بیچاره اونجا سرش پایینه شرمساره خجله زلیله و اونجا میگه خدایا الان چشممون باز شد الان فهمیدیم الان متوجه شدیم یک مهلت دیگه ازت میخوایم یک بار دیگه ما رو به دنیا ببر فرجعنا برگردان ما توبه میکنیم قول میدیم به قول ما که بچه خوبی باشی دیگه تو را نافرمانی نکن ولی دیر شده اونجا انسان وقتی که اون تمنا را میکند الله میفرماید ولو ترى اذ المجرمون اگر ببینی تو زمانی که مجرم ها و مشرک ها المجرمون المشرکون تفسیر خازن گفته زمانی که اهل جرم و اهل شرک ناکسو رؤوسهم پایین گرفتن سرهایشون را نزد ربشان شرم سارند خجلند زلیلند چی میگوین یقولون مقدر است ربنا ابصرنا بار اله ما دیدیم چشممون باز شد و سمعنا الان شنیدیم چی را دیدی ابصرنا البعث و ما وعدتنا بار الى قیامت را و اون چی که وعده کرده بودی دیدیم و سمعنا قول الرسول قول پیامبران را هم شنیدیم الان سماع ما سماع اطاعت خواهد بود ربنا ابصرنا و سمعنا بار اله هم دیدیم هم شنیدیم لذا یک خاصت فقط داریم فرجعنا نعمل صالحا ما را برگردان به دنیا ما میخواهیم عمل صالح انجام بدیم انا موقنون الان ما یقین داریم الان ما یقین داریم که قیامتی هست عزیزان خدای عزوجل این ایمان را نمیخواد ایمانی که ببینیم و بعدا عمل کنیم به همین خاطر خدای عزوجل همه چیز را از ما در پرده گذاشته ایمان بالغیب مطلوب است تو که الان دیدی بیایید این ایمان چه کمالی داره چه درد میخوره به همین خاطر خدای تعالی دنیا را داره عذاب قرار نداده چون که اگر داره عذاب باشد همش کفار را بزنه خدا مشرکین را بکشد هر روز برایشون عذاب بیاد خب ما همه چیز را میبینیم دیگه ایمان ما ایمان بالغیب نخواهد بود همینطور که ندیدی باور کن یقین کن یقینت مثل علم الیقین باشه که همین این اتفاقات رخ میده اگر اینقدر باور و یقینت بالا بود که همینجا دلت میلرزه جا گریت میگیره جا بدنت میلرزه پس این ایمان بالغیبت در حد بالایی هست لذا الله می فرماید اونها میگویند فرجعنا نعمل صالحا ما را برگردان ما عمل صالح انجام میدیم انا موقنون ما دیگه یقین داریم الله تعالی جواب میده ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها اگر ما میخواستیم به هر نفسی هدایتش را همون دنیا میدادیم همه چیز را ما نشون میدادیم همون جا تا که همه اجبارن ایمان بیارند مجبور بشن جهنم را تو دنیا نشون میدادن تا بترسه حالا ما زندان حکومت ها را میبینیم هی سعی میکنیم که کاری نکنیم پی زندان ها بریم خب اونجا هم خدا نشون میداد ما میترسیدیم الان قواعد را بعضی ها خوب میدونن که قواعد خوبه اما بعضی از ترس اجرا میکنن میگه اگر من تخلف کنم من میگیرند اگر چنین ایمانی ما داشته باشیم در دنیا پس این ایمان مطلوب خدا نیست خدا میخواد یه ایمانی باشد که کاملا اختیار داشته باشی و با اختیار خودت برگزینی لذا الله میفرمه ولكن حق القول منی اما این قول از من در تقدیر ثبت شده ثابت شده که چی لأن جهنم من الجنة والناس اجمعین حتما حتما من پر میکنم جهنم را از جن و انس از همگی پر میکنم لذا برای شما در دنیا فیصله شده بود چون شما ایمان بالغیب نیاوردید لذا الان بچشید همین عذاب را فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا بچشید به سبب آنچه که شما فراموش کردید ملاقات این روز را شما فراموش کردید فراموش کردی عمل نکردی نه نماز خوندی نه زکات دادی نه خدا را به تنهایی عبادت کردی همش نافرمان انا نسیناکم ما هم امروز شما را فراموش میکنیم یعنی به حال خودتون ترک میکنیم و ذوقوا عذاب الخلد بچشید عذاب جاودانه را این عذاب برای یک سال و دو سال نیست این عذاب عذاب ابد است جاودانه است بما کنتم تعملون به سبب اون چی که شما عمل می کردید اما سبحان الله اینجا الله تعالی بندگان مؤمن خودش را تعریف می کند بیاییم ما همین بنده باشیم که اینجا خدا میگه ایمان داریم و بر اساس این ایمان عمل میکنیم ببینید علامت ایمان قوی عمل قوی هست ایمان قوی وقتی که باشه انسان خوابش نمیگیره دیگه نماز صبح خواب بره نماز صبح به جای خود خدا میفرماید که شبها نمیخوابند شبها بدنشون از رخت خوابشون فاصله داره الله میفرماید انما یؤمن بآیاتنا جزی نیست که ایمان می آورد به آیات ما الذین اون بندگانی که اذا ذکروا بها هرگاه اونها نسبت به آیات تذکر داده می شوند خرو سجدا اونها به سجده می افتند و وقتی که به سجده افتند و سبحو بحمد ربهم در اون سجده تسبیح و حمد رب را گویند سبحان ربی الاعلا و هم لا یستکبرون آنها تکبر نمی کنند آنها غرور ندارند آنها در مقابل الله تواضع دارند تتجافا جنوبهم الله می فرماید دور هست پهلوهای اونها یعنی این بخش بدن اونها عن المضاجع از رخت خوابشان از بستر خوابشان دور هست تجافی به معنی دوری یعنی روی رخت خواب همش نخوابیده فاصله داره چیکار میکنه به سجده افتاده یدعون ربهم خوفا و طمعا ربشان را فریاد میزنن با این دوتا انگیزه خوفا و طمعا هم از الله میترسند و هم از الله میدوارند طمع دارند ببینید ایمان همینه که در وجود ما هر دو باشه هم ترس خدا باشه اینقدر بترسیم اینقدر بترسیم که آرامش داشته نباش و هم خیلی امیدوار باش ان رحمت الله قریب و من المحسنین همیش امیدوار باش که رحمت خدا با من خیلی نزدیک فاصله نداره ان شاء الله من جزء ناجیها ها هستم آیه را شما خواندید وقتی که بهشتی به بهشت میره اونجا خوشحال شادمان با دوستان و رفقاش تعریف میکنه گپ میزنه میگه که من به ربم همین امید را داشتم این توقع را داشتم که من ببخش لذا هر یک از ما طمع داشته باشیم توقع داشته باشیم که ما را میبخشه لذا الله میفرماید در سجده وقتی که میوفتند یدعون ربهم فریاد میزنند ربشان را دعا میکنند خوفا و طمعا در حالی که هم میترسند هم طمع دارند و همچنین علاوه از این نه تنها عبادت جانی انواع عبادت ها عبادت مالی هم فقط در یک بود کار نکنیم فقط سجده اون وقت یک ریالی از مال خارج نشه نه و مما رزقناهم ينفقون از آنچه که ما رزق دادیم هم خرج میکنند هم در راه ما برای خوشنودی و رضای ما خرج میکنند الله وجل در باره چینین انسان ها چی میفرماید خب اینا که اینطور برای خدا خالصانه سجده میکنند عبادت میکنند خرج میکنند خدا برایشون چی آماده کرده سبحان الله الله میفرماید چیزهای مخفی کردم برای اونها که چشمشون خنک بشه چشمشون خنک بشه دلشون شاد بشه همیشه بنده می میکنم که خدای تعالی وقتی که های بهشت و آخرت را ذکر میکنه زیاد توضیح نمیده چرا؟ چون ما معتقدیم که درباره جهان آخرت که هنوز ما ندیدیم زیاد ما متوجه نمیشیم بعضی از این نعمت هایی که در دنیا داریم همین ها را متوجه میشه اینها را خدا ذکر میکنه زن خوب ساختمان خوب باغ خوب خوراکی خوب نوشیدنی خوب لباس خوب ظرف و ظروف خوب اینا رو خدا ذکر میکنه اما اینجا الله ذکر می فرماید فلا تعلم نفس هیچ نفسی نمیداند ما اخفی لهم اون چیزی که مخفی شده برای اونها یعنی برای اونها خدا پنهان کرده برای اونها خدا ذخیره کرده من قررت اعین از خونکی چشم چنان نعمتهایی میده که چشمش خنک بشه دلش شاد بشه چنان نعمتهایی که همونطور که در حدیث آمده رسول الله فرموده مالا عین رأت نه چشم تا به حال دیده ولا اذن سمعت نه گوش شنیده ولا خطر على قلب بشر و نه قلب بشر اونها را تا تصور کرده لذا الله می فرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین هیچ نفسی نمیداند آنچه که مخفی شده برای اون نفس من قرة اعین از خنکی چشم اینا را خدا همه را به اهل ایمان میده به اهل عمل میده جزاء بما كانوا يعملون این جزا و پاداشی هست در مقابل اونچه که عمل کردند این سبب ظاهری هست خداوند دل ما رو خوش میکنه میگه این اعمال شما اصل فضل ربی هست اصل چیه فضل رب من هست که اینها را به من و تو میده افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا قبل از این شما احوال کفار را خاندید مشرکین که رب که گفتن بار الها ما را ارجعنا نعمل صالح یک بار دیگه برگردان الله فرمه ببین چه تفاوتی هست آیا کسی که مؤمن است که من کان فاسقا مثل کسی است که فاسقه فاسق یعنی از حد طاعت بندگی خارج شده اینجا فاسق به معنی عام است مشرک را هم فاسق میگن کافر را هم فاسق میگن نافرمان را هم فاسق میگن آیا اینها با هم برابرند لا یستوون برابر نیستند چطور برابر نیستند به اعتبار معال به اعتبار انجام به اعتبار نتیجه ببین نتیجه هر دو را اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات اما آنهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن فلهم جنات المأوا برای اونها جنات است جنات مأوا بعضی میگن یک طبقه در بهشت است بعضی میگن معوا به معنی پناهگاه یعنی آخرین جایشون جنات نزلا بما كانوا یعملون مهمانی هست برای اونها به سبب اعمالشان اما اونایی که فاسق بودن اونایی که بد عمل کردن و اما الذين فسقوا اونایی که فاسق یعنی فسق کردن خروج شدن خارج شدن از طاعت پروردگار اطاعت پروردگار نکردن فمأواهم النار جایگاه اونها پناهگاه اونها آتش است چنان آتشی که کلما ارادو ان یخرجو منها هرگاه اراده کنند که از اون آتش خارج بشند اعیدو فیها برگردانده شوند برگردانده شوند بیچار جهنمی تلاش میکنه هی خودش را میکشه میکشه میاد در لبه قرار میگیره یک گرزی از طرف داروغه به سرش میخوره میره دوباره ته ته میفته كلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فيها هرگاه اراده کنند خارج بشند دوباره برگردانده میشوند در آن و قیل لهم به آنها گفته میشه ذوقوا عذاب النار بچشید عذاب آتش را الذي كنتم به تكذبون همون آتشی که شما تکذیبش میکردید تکذیب میکردی باورش نمیکردی بچش الان تامش را ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر اما سبحان الله چه رب مهربانی است رب مهربان میگه ما بغیر از اون عذاب اکبر عذاب اکبر چیه عذاب جهنمه عذاب اکبر چیه جهنمه غیر از اون تو همین دنیا عذابهای کوچولو کوچولو به انسان ها میدیم گوشمالی یه روزی ورشکست میشه یه روزی مریض میشه یه روزی بچهش فلان میشه تا اینکه تا این انسان مصیبت ها را ببینه همه چیز از طرف خداست همینجا توبه بکنه ببینید عذابها در دنیا و مشکلات در دنیا ما نمیفهمیم ما فکر میکنیم من که ورشکست شدم خدا از من گرفت اینا در واقع لطف پروردگارند خدا میفرمه ما این گوشمالی های کوچولو کوچولو را میدیم تا که برگردند از نافرمانی برگردند ما خاندیم در سوره توبه الله تعالی میفرماید اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرتن او مرتین آیا این انسان ها نمی هر سال یک بار دو بار ما اینها را می میکنیم یک دو بار ما مؤاخذه میکنیم یا به مصیبت مالی گرفتار میکنیم یا به مصیبت جانی گرفتار میکنیم چرا خدا میکنه این کارا را با ما که ما توبه بکنیم اما الله گلایه میکنه ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون سپس نه توبه میکنن نه پند میگیرند پس غیر از اون عذاب جهنم عذابهای کوچولو که در دنیاست اینا برای توبه هست اینا برای چیه؟ برای اینکه ما رجوع کنیم به سوی الله برگردیم به سوی الله لذا الله می فرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنا البته حتما حتما ما می چشانیم از عذاب ادنا در دنیا یعنی مصائب در دنیا برای انسان میاریم یک روز شکست میشه یک روز مریض میشه تو بیمارستان میفته اینا همه برای این هست که ای بنده رجوع کن آخه تو محتاج من هستی تو در جان محتاج منی تو در مال محتاج منی تو در اولاد محتاج منی تو در تمام کارات محتاج منی بیا به سوی من لذا الله می فرماید من العذاب الادنا از عذاب کوچک در دنیا دون العذاب الاکبر بغیر از اون عذاب بزرگ این عذابای کوچولو را میدم این گوشمالی ها را میدم لعلهم یرجعون تا بندگان به سوی من برگردند رجوع کنم به سوی پروردگار اما خداوند فرماید از این انسان ظالمتر کدوم انسانه که تذکر بهش از طرف خدا داده میشه باز هم اون تذکر پذیر نیست خدا برش مصیبت میاره هم این از خدا نمیدونه خدا برش مشکل میاره هم توبه نمیکنه باز هم روی گردانی میکنه و من اظلم من ذکر به آیات ربه چه کسی ظالم تر است چه کسی ستمگر تر است از اون انسانی که تذکر داده میشه نسبت به آیات رب ثم اعرض عنها سپس اعراض میکند روی گردانی میکند الله میفرما این مجرم که باز هم ما را فراموش میکند منتظر انتقام ما باشد انا من المجرمین منتقمون ما از مجرمان انتقام میگیریم وقت انتقام برسه ما خوب انتقام میگیریم این هنوز آیات ما را میبیند باز باز هم نافرمانی ما میکند باز هم ما را رنجاند ما را ناراضی میکند ولقد آتینا موسی الكتاب الله تعالی بعد از این دلیل ذکر میکنه از موسی فرما ببینید همین کتاب قرآن که به شما داده شد مثل این به موسی هم داده شد همونجا هم به بنی اسرائیل همین مسائل گوش زد شد اما ببینید نتیجه اون را خودتون را بر قیاس کنید ولقد آتینا موسی الكتاب ما دادیم به کتاب را و گفتیم فلا تکن فی مریت من لقائه نباش در شک از ملاقات الله الله را ملاقات میکنی در محضر الله حاضر میشه ای مخاطب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل ما اون کتاب را موجب هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم سبب هدایت وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا از میان بنی اسرائیل ما امامانی پیشوایانی قرار دادیم مراد از امام و پیشوا انبیای بنی اسرائیل هستند در امت رسول الله صلی الله علیه وسلم چون بعد از رسول الله پیغمبر نمیاد علما رهبران دینی دعوتگران اینها مردم را راهنمایی میکنند اما در اون زمان بعد از موسی علیه السلام هزاران پیامبر آمد علما نوشتند از زمان موسی تا زمان عیسی چهار هزار پیامبر خدا فرستاد برای بنی اسرائیل ائمه اینا بودن که یهدون به امرنا طبق امر ما مردم را هدایت و راهنمایی میکردن لما صبرو وقتی اینها بر تکالیف و زحمت هایی که از سوی مردم بود صبر کردن تحمل کردن و کانو بی آیاتنا یوقنون نسبت به آیات ما یقین و باور داشتن اما قوم که نپذیرفت الله میفرمه حساب اونها با ماست ان ربك هو یفصل بینهم همانا رب تو عملا فیصله میکند و داوری میکنه بین اینها یوم القیامت در روز قیامت ما کانوا فیه یختلفون در آن چیزی که اونها اختلاف داشتن حال الله عزوجل تخویف دنیوی بیان میفرماید میفرماید که این مخاطبین قرآن قریشی ها یا بعد از قریشی ها انسانهای بعدی مگر نمی بینند که چقدر انسانها را ما حلاک کردیم چرا درس نمی گیرند چرا برای خودشون عبرت نمی گیرند کسانی را که هر روز اینها میرند خونه هایشون را می بینند قبلا خدمت شما عرض کردم مشرکین مکه هر وقتی سفر کردن سفر تجاری به شام رفتند در همین مسیر شام هم آثار بجامانده از قوم لوط هم هست امروز هم گردشگران میگن اونجا بری یک دریایی هست به نام دریای بحر میت دریای مرده که آب سیاه و متعفنی دارد انسان اونجا تحمل نمیکنه این همین جایی هست که عذاب هم. رسول الله از اونجا رد شد به صحابه گفت از اینجا سری بری که اینجا جای عذاب است آثار بجامانده از قوم سمود هنوز هستن تو کتابها ها اکساشون چاپ شده ببینید هنوز اون خونه هایی که تو کوها برای خودشون درست میکردند کوها را میتراشیدند الله میفرمه این مساکنشون هر روز میرید چرا درس نمیگیرید اولم یهدی لهم یهدی اینجا به معنی یظهر است آیا ظاهر نشد برای اونها اولم یهدی لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون آیا ظاهر نشد برای اینها چقدر ما کردیم از قرون گذشته از های گذشته یمشون فی مساکنهم میروند اینها در مساکن اینها هر روز میرند هر روز میرند ببین اونجا اونا کجا رفتند گاهی تو همین ایران خودمون میریم کاخها را میبینیم کاخ شاه گذشته یا شاهان گذشته را کاخ سعد آباد کاخهایی که تو شهرهای دیگه هستن شیراز شهرهای دیگه روزی رفتیم یکی از علمای بزرگ مولانا فضل الرحمن حفظه الله که رهبر جمعیت علمای اسلام است اون زمان ختم بخاری آمده بود و شیراز رفتیم اونجا ایشون حافظ و سعدی رفتن بعد کسی برد ما رحمون جایی که کاخی بود مال شاه بود اونجا لباس های حتی به در موزه گذاشته بودند آیاتی را مولانا خواند که این آیات بیشتر درباره فرعون اونجا احساس کردم این آیات الان نازل شده یعنی عینا همین آیات همه جا صدق میکنه مولانا این آیات را خواند کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين چقدر کاخهای خوب را باغهای مجلل را کاخای مجلل را باغهای سرسبز و آباد را چشمها را و نعمتها را گذاشتند و رفتند و وارث اینها دیگران شدند لذا یک نسل میره وارث دیگران میشن اینام میرند وارث دیگران میشن. کاش انسان میفهمید متوجه میشد که واقعا بعد از این جهان آخرت است برای اونجا آمادگی میکرد لذا الله میفرماید یمشون فی مساکنهم هر روز در سفرهای خودشان در مساکنشان میروند ان فی ذلک لآیات همانا در همه اینها آیات و دلیل هست دلیل بر چیه بر مبغوزیت کفر و شرک که خدا چطور اهل کفر و شرک را حلاک کرد افلا یسمعون آیا اینها داستان های امم گذشته را نمیشنوند آیا اینها داستان قوم لوط و قوم عاد و قوم سمود را نمیشنوند اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز اینجا هم تخویف دنیوی است هم دلیل برای اثبات قیامت آیا این بندگان من نمی بینند انا نسوق الماء ما سوق دهیم آب را الى الارض الجرز به زمین خشکیده اون زمینی که هیچ آب و علفی ندارد فنخرج به زرعا ما به وسیله اون خارج میکنیم زراعتی کشتی چنان کشتی که تأکل منه انعامهم و انفسهم از اون کشت میخورد هم چار پایانشون میخورند هم خودشون میخورند گندم را خودمون میخوریم کاه را حیواناتمون میخورند الله میفهمید دلیل را نمیبینید افلا یبصرون آیا نمیبینند شب و روز این آیات ما را مشاهده نمیکنند و بعد مسخره میکنه همین مشرکین میگفتن خب روز فیصله کی هست ما میخوایم روز زودتر فیصله بشه همون که شما میگی ما را به عذاب بفرستید ما را به جهنم بفرستید و متى هذا الفتح اونا استهزان میگوین به صورت مسخره میگوین متى هذا الفتح این فیصله کی هست ان کنتم صادقین اگر شما راست میگید کی فیصله میشه الله تعالی میفرماید قل یوم الفتح بگو روز فیصله هم میاد اون روز که بیاد لا ينفع الذين كفروا ایمانهم اون روز همه شما ایمان میارید همه شما قیامت را قبول میکنی میگه خدای من ایمان دارم امروز خاندیم ربنا ابصرنا خدای من الان دیدم الان باور میکنم الان که ببینی باور کردی چرا وقت پیامبر ما میگفت باور نکردی لذا بگو یوم الفتح اون روز روز فیصله لا ينفع الذين كفروا ایمانهم نف نمیدهد به کفار ایمانشون اون روز ایمان میارن این ایمان فایده ای نداره ولا هم ينظرون و اونها دیگه مهلت داده نمیشن میگه خدا یک مهلت دیگه به من بده یک روز مرا ببر تو دنیا الله میفرمه نه دیگه تمام فاعرض عنهم در آخر سوره الله عزوجل پیامبرش را تسلی میده ای حبیب من ای نبی من بزار مسخره کنند بزار بخندند خیلی مسخره میکردند درباره قیامت و رسول الله غمگین میشد جوش میزد الله میفهمه فاعرض عنهم از اینها اعراض کن از اینها روی گردانی بکن تبلیغ را بکن و دیگه کار داشته نباش وانتظر انهم منتظرون منتظر باش منتظر اون روز فیصله باش انهم منتظرون همان اینها هم منتظر هستند اینها هم انتظار اون روز را میکشند